ओम नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञा परमतायै अर्य आवलोकितेश्वरो बोधिसत्तो गम्भीरं प्राज्ञपारमितचार्यं चरमनु व्यावलोकायति स्म पञ्चास्कन्दास्तांश्च स्वभावशून्यात् पशति स्म Iha Shariputra Rupam Shunyata Shunyata Iva Rupam Rupam Napritak Shunyata Shunyataya Napritak Rupam Yat Rupam Sa Shunyata Ya Shunyata Tat Rupam Evam Eva Vedana Samya Samskara Vijnanani Iha Shariputra Sarva Dharma šunyata, lakšana, anutpana, anirudha, amala, avimala, anuna, aparipurna, tasma chariputra, šunyataya, narupam, navedana, nasamya, nasamskara, navigyanam, načakšu, šrotra, grána, džihva, kája, manamsi, narupa, šabda, gandha, rasa, sparštavya. धर्म न चाक्षु विज्ञान धातु याम न मनो विज्ञान धातु न अविद्या न अविद्या क्षयो याम न जरा मरणम न जरा मरणाक्षयो न दुख समुदय निरोध मार्ग न ज्ञानम न प्राप्ति न अप्राप्ति तस्माचारिपुत्र प्राप्ति बोधिसत्व प्राज्ञपारमितमाश्रित्या विहारते अचित आवारणा चित आवारणा नास्तित्वा अत्रस्तो विपर्यासातिक्रान्तो निष्ठा निर्वाणप्राप्तः त्र्यद्व व्यवस्थिता सर्वसम्बुधा प्राज्ञपारमितमाश्रित्या अनूतः सम्यक् तस्मात् ज्ञातव्यं भाग्यपारमिता महामन्त्रो महाविद्यामन्त्रो अनुतरा मन्त्रो समा असमा मन्त्रः प्रशामना सत्यम् आमीत्यत्वात् प्राज्ञपारमीतया उक्तो मन्त्रः तद्यथा गते गते पारगते परसङ्गते बोधिस्वाहा गते Gate, Paragate, Parasangaté. Bodhisattva.